uste denak eh, batzkira gaur eh, Palestinan eh, azken egunetan gertatu diren saraskiak salatzeko eta Israel gobernuaren politika gogorki salatzeko. Salatzea gauza bat da, baina nola joaiten alda urgunago Palestinaren laguntzeko? Orduan, badira, bada multa bat, hor, zomaitzurte, urte palestindarek berek, eta forma zabal batek, Eh, kampaina, nazioarteko kampaina bat e, bultzatu eta antolatu duena eta garatzen ari dena hainbat erritan. BDS izeneko kampaina bezala ezagutua da, eran nahi baitu hor boikota, inbertsioak e, moztu eta zigorrak hartu Israel estatuaren kontra. Kampaina horren ideia etorri zen hor ego Afrikaren kontra, e, antolatu zen hor boikot kampaina zabala eta bizitie erainikora izan zena eta beraz palestindarrek, darrek, dola zonbait da itzabala lusatu zuten eh, artean eh, olako kampaina bat eh, egiteko, eta Israel estatua zigortzeko bere eh, politika geldi dezan eta egiazko eh, bake negoziazio prozesu bat asdadin ar, eh, eh, eh anbertan palestinaren eta israelaren artean.